Varbūt tās nedaudz abstraktāka un tomēr ļoti būtiska. Jau pagājušajā nedēļā uzsākām runāt par cilvēka cieņu, jo šodien turpināsim šo tēmu. Un pārdomāsim, kā šeit tiek teikts cilvēka personas aspektus, dažādus cilvēka personas aspektus. Piedošana, piedošana. Kaut kas eh, eh, kaklā iesitās. Bet eh, tātad <clears throat> pārdomāsim cilvēku personas aspekti, dažādi cilvēku personas aspekti. Uh, nu, tād vieni no pirmajiem, viens no pirmajiem aspektiem, piedošana, viens no pirmajiem aspektiem ir cilvēku personas veselums. Uh, Eh, varbūt tās, teiksim tā, viengabalainība starp fizisko un garīgo, materiālo un garīgo cilvēka personas um, nu, dimensiju, <clears throat> ja tā varētu teikt. Bet par to mēs visu mēģināsim tad arī pārdomāt šodien. Ja gadījumā tu vēlies iesaistīties šajā sarunā, tad rakstī ziņas 2 66 77 272 vai zvani 67 969 131 un es ceru, ka tu gribi iesaistīties, jo tad arī šī tēma būs daudz, daudz interesantāka un iespējams arī aktuālāk tieši tev uzdodot tev interesējošos jautājumus. Mēģināsim tad kopā arī pārdomāt. Bet tātad, ko tad šeit pasnīt sociālā mācībā, šīs mācības kompendijā saka? Vispirmām kārtām smeļas iedvesmu no svētajiem rakstiem un uh, Ehm, vēstīja to, ka baznīca sociālā mācība pirmām kārtām kavējas pie galvenajiem un neatņemamajiem cilvēku personas aspektiem jeb, jeb šķautnēm, <clears throat> kas jebkādā veidā arī nu, atsakās, um, atsakās no visādiem um, maldiem un, un sagrozījumiem un mm, nu, tieši tāpat arī izkropļojumiem no dažādiem redukcionistu nu, koncepciju uzspiešanu sabiedrībai. <clears throat> nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie, nu, kā šeit tiek lietot šis svešvārds redukcionistu koncepcijas, šīs ir koncepcijas, koncepcijas kas cilvēku uh, nu, tādu personas cieņu padara līdz nu, tādu neskaidru. Um, un neskaidru tādā ziņā, ka tiek izcelta kaut kāda viena no cilvēku iezīmēm, vienlaikus atstājot novārtā uh, visas citas cilvēku iezīmes. Un šādā veidā reducējot cilvēku uz kaut kādu <clears throat> noteiktu uh, um, izpratni, uh, lielumu, vienību, uh, Eh, vai kā citādāk eh, atņemot savā ziņā eh, to cilvēka vispārējo, tādu visaptvarošo cieņu un, un lielumu, kas ir Dieva dots. <clears throat> šeit tiek turpināts un teikts, ka cilvēka personu nekad nedrīkst uztvert tikai kā absolūtu individualitāti, kas veidojusies sevi pati, pamatojoties tikai uz sevi, it kā tās iezīmes būtu atkarīgas tikai no paša – Tāpēc nedrīkst uzskatīt, ka tā ir tikai daļa no organisma, kas labākajā gadījumā sliecas atzītās funkcionālo nozīmi sistēmā. Tādēļ <clears throat> eh, cilvēka individu, individualitāte viens no eh, tādiem um, uzskatiem, kad eh, cilvēks ir uh, pilnīgi, <clears throat> nu, jā, varbūt tās nebūs uh, um, adekvāti teikt, bet tomēr tāda pilnīgi neatkarīga un pašnoteicoša būtne ir. Ir brīvība, par to mēs arī pārdomāsim un runāsim, bet šeit eh, tā, tāda pārspīlētā vai, vai um, neadekvātā piešķirtā tāda kaut kāda individualitāte, eh, kas um, jebkādā veidā uh, noliedz jebkādu, uh, nu, saistību, um, nu, kad viss izriet tikai no manis. <clears throat> Tātad no otras puses arī tas, kad uh, uztver tikai kā tādu skrūvīti lielākā sociālā organismā, arī nebūtu līdz galam uh, pareizi, ka skrūvīti, kura pilna noteikti funkciju šajā visā sistēmā, <clears throat> bet kurai, uh, kura pazaudē arī šo savu uh, vērtību un cieņu, uh, Uzt, esot uztverta tikai kā tāda uh, maza, maza vienība skrūvītajā visā organismā. Nu tālūk, jā, un, un šīs tādas izpratnes bieži vien izkropļo izpratni par e, cilvēku personu, un sociālā mācībā šeit baznīca aicina, sauc un saka, nē, mums ir, mums ir tomēr jā, jāsaprot, uh, un jāiedziļinas cilvēkā, mēs nedrīkstam to noreducēt tikai uz kaut kādām atsevišķām cilvēka darbības funkcijām vai <clears throat> cilvēku uztveres funkcijām vai eh, stāvokļiem sabiedrībā un tā tālāk. Man ir šie, tad, mm, šie tā tad eh, redukcionalistiskās koncepcijas, kas um, sašaurina cilvēka mm, nu, personību, uh, um, nu, ar to patiesību par cilvēku. Indivīdi nav savstarpēji atsvešinātas būtnes, tā šeit tiek teikts, bet ir vienot organismā, organiskā, harmoniskā un savstarpējās attiecībās. Un es domāju, ka vienmēr pastāv šī spriedzi starp šo individuālo uh, cilvēku personas aspektu un šo kopīgo sociālo attiecību aspektu, un, un vienmēr kā, kurā brīdī, kā mums, kā mēs saprotam viens otru, es domāju šobrīd, skatoties vispār notiekošajos procesos sabiedrībā, tad eh, no vienas puses mēs redzam to, ka eh, cilvēki lielā mērā ir kļuvuši arī par tādām, vai uztver par tādām eh, mazām vienībām lielā organismā, nu, politisko manipulāciju uh, organismā un tā tālāk, vai ne, un otras puses, protams, visi šie centieni izcelt savu individualitāti, unikalitāti un, un, uh, un neaizvietojamību ar visiem centieniem noteikt pašam sevi, savu, nezinu, dzimumu, uh, visu, visu savu identitāti. Man liekas, <clears throat> atkal mēs lieliski redzam, kā uh, um, izpaužas eh, pārprasti, nesaprasti vai, eh, vai um, izkropļot maldīgi uh, priekšstati par personas uh, būtību, ja tā varētu teikt. Nu tā, tālūk, kristīgā mācība aicina meklēt visu, kas labs un cilvēka cienīgs, uh, un kas sniedzis pārību kādām ideoloģijām uh, un reizēm, arī pret tām, jo atzīst Dievu, kas ir transcendents un radītājs un kas visos radīšanas līmeņos uz cilvēku atsaucas kā uz brīvu un atbildīgu būtni. <clears throat> Tā tie, šeit tiek um, teikts, uzsvērts, vai ne, tad mēs raugāmies uz visu to labo, mm, kas cilvēku cieņu aizvien vairāk izsvel, izceļ noraidot un sniedzoties pāri tātad šīm ideoloģijām, um, arī tādām, kas, mm, nu, neatzīst ehm, šo cilvēku cieņas transcendentālo dieva eh, ehm, klātbūtni cilvēkā, kas arī nodrošina šo eh, cieņu un, un, un nu, gribas teikt arī pareizo izpratni. Nu tālūk, <clears throat> tas tāds mazītiņš ievads, kas šeit tiek piedāvāts, pirms uzsākam pārdomāt par šiem dažādiem cilvēka uh, personas aspektiem, <clears throat> vien, vienkārši norādot uz to, lai arī mēs neieslīgtu varbūt tās kaut kādos maldos un, un kļūdēnās izpratnēs, kas, manuprāt, šobrīd mūs, mūsdienās nebūtu nav tik uh, sarežģīti, nemot, ņemot vērā to, ka tik ļoti spēcīgi uh, šķiet dažādas ideoloģijas mēģina uh, stāstīt un, un iestāstīt un pamatot arī ar zinātniskiem uh, Eh, pētījumiem noteiktus uzskatus par cilvēku vai par sabiedrību kopumā un, un līdz ar to, protams, pakļauj ikvienu, pakļauj savu veidu ietekmei un, un riskam, kad mēs varam nonākt eh, nu, šo ideoloģiju varā eh, un, un, un pat, pat, ja arī, <clears throat> pat ja arī uh, Eh, saprotam, ka ne viss varbūt tās ir tik balts un melns, tomēr ir grūti eh, izlausties no, no šādiem ideoloģiskajiem, eh, ideoloģiskajiem kaut kādām robežām un domāt ārpus, ārpus tām. Bet man liekas, uh, Tas, par ko jau arī šeit pašā sākumā, šī dokumenta sākumā, šīs sezonas pirmajās kateheizēs runājam, kad nu, Dievs ir tas, kurš mums arī dod šo brīvību arī no šiem ideoloģiskiem kaut kādiem uzstādījumiem un, un, un nu, maldiem. Ja, ja mēs tiešām skatāmies caur šo teiksim tā, evaņģēlisko, eh, arī kristīgo perspektīvu. Es saprotu, ka daudzi varbūt tās arī iebilst un teiktu, ka arī kristietība ir tāda ideoloģiski <clears throat> orientēta eh, un, un, un skatās caur noteiktu tā eh, prizmu uz, uz lietām, tā skaitā arī uz cilvēku, cilvēku vietu, sabiedrībā un, un personību, un tomēr pārdomāsim un redzēsim, kas tad ir šis skatījums, kas tiek uh, nu, jā, varbūt tās atkal, jāsaka, mūsdienās, diemžēl, piedāvāts kā alternatīva tām ideoloģijām, kas šobrīd um, valda sabiedrībā. Tālūk, atgādināšu vēlreiz telefonu numurus, ja vēlaties iesaistīties šajā katehēzē, uzdodot jautājumus vai padaloties arī ar savām pieredzēm par, kas tad ir persona, persona uh, Eh, kā mēs saprotam, kā jūs saprotat, kas ir eh, personu un, un šodien uzsāksim lasīt un pārdomāt par dažādiem personas aspektiem, eh, ko piedāvā baznīca sociālā mācība. <clears throat> Tad varbūt tās arī jūs varat iesaistīties, jo jāsaka, ka šī ir tāda sadaļa, uh, gana filozofiska, <laughs> ja tā varētu teikt, nu, tādā ziņā, kad ir diezgan abstrakta un, un varbūt tās uzreiz nevienmēr arī viegli uztverama, bet kas ir pamatu pamats eh, visai tālākai baznīcas sociālajai mācībai un arī eh, tam jautājumiem, kad mēs runājam par eh, cilvēku cieņu, par cilvēktiesībām, par brīvību un tādām lietām, tad ir būtiski, kad uh, tiek ielikti šie pamati un izpratne, e, kādā tad mēs no kristīgās perspektīvas varam skatīties uz šiem jautājumiem un kādā veidā mēs tos arī pamatojam. Nu tā, bet e, ejam muzikālā pauzē un tad atgriezīsimies, lai turpinātu un jau e, sāktu tad runāt par vienu no pirmajiem aspektiem, cilvēka personas aspektiem, kas šeit tiek norādīts kā būtisks, un tas ir persona kā viens uh, veselums, tātad eh, garīga un, un materiāla uh, cilvēka esības daba, ja tā varētu teikt, bet vienlaikus uh, viens, viens cilvēks, viena persona, viena personība. Pēc muzikālas pauzes. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit iespriesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par cilvēka personas dažādiem aspektiem. Uzsākam šo uh, sarunu uh, vai lasījumu par cilvēku personas dažādiem aspektiem basnīt sociālās mācības uh, kontekstā. Jā, un kā jau dzirdējām, kad baznīca iestājas pret visādiem ideoloģiskajiem izkropļojumiem attiecībā uz cilvēku personas e, cieņu, to uzskatot vai nu par milzīgu individualitāti, uzsverot tieši šo aspektu, vai gluži otrādi padarot par e, robotiņu visā lielā mašinērijā, ko saucam par e, sabiedrību, jā, bet viss kaut kas pa vidu, visādas izpratnes un uzskati par to, kas tad ir cilvēka, mm, cilvēks un kā, kā definē un saprot cilvēka personu, bet tagad tad par to, kā baznīca skatās uz cilvēku. Un kā jau es teicu, pieteicu, kad cilvēka persona ir kā viens veselums, tas ir pamat, pamat uzstādījums baznīcas sociālajām mācībām. Un kas tad tiek teikts, ka Dievs cilvēki ir radījis tā, ka viņa miesa un dvēseli ir vienotas. Garīgā un nemirstīgā dvēsele ir cilvēka vienotības pamats. Uh, tā šeit tiek pateikts. Tātad cilvēka miesa un dvēseli ir vienotas, un kā veselumu arī jāuztver, arī mūsu tādā garīgajā izpratnē un garīgajā dzīvē bieži vien var novērot tā, to, ka nu, mēs eh, tik ļoti esam aizrāvušies ar visu ko, kad uh, īpaši tendences mēdz būt aizrauties ar tik ļoti garīgām lietām, kā aizmirstam, ka esam cilvēki un ka mums ir arī jārūpējas un jāiekļauj ar šajā garīgās dzīves tādā ceļā mūsu cilvēcība, mūsu fiziskums, mūsu ķermeniskums, ja tā varētu teikt, un otrādi, protams, mani. Un šeit eh, tiek uzsverts šis tik ļoti elementārs, tik ļoti uh, vienkārša patiesība un tomēr tik ārkārtīgi būtiska, jo ja tas netiek pareizi uztverts, tad, diemžēl, sastopamies ar visdažādākiem izkropļojumiem. <clears throat> Persona, ieskaitot tās miesu, raksta šis dokuments, ir pilnībā uzticēta pati sev un dvēseli un miesas vienotībā, tā ir sava, savu morālo darbības, darbību subjekts. Persona ieskaitot tās miesu, ir pilnībā uzticēta pati sev un dvēseles un miesas vienotībā, tā ir sava, savu morālo darbību eh, subjekts. Tātad apvienotā, eh, apvienotā miesas un dvēseles eh, darbībā mēs varam rīkoties kā, kā personas, kā personības. Cilvēka, cilvēks savā ķermeniskumā apvieno materiālās pasaules elementus, kas tādījādi ar cilvēku starpniecību sasniedz savu piepildījumu un var brīvi slavēt savu radītāju. Tā ir vēl viena atziņa, ka cilvēks ar savu ķermeniskumu apvieno materiālo pasauli, materiālās pasaules elementus un ļauj ar cilvēciskā cilvēcisko darbību, tad arī eh, šī, šī materiālā pasaule eh, ir spējīga atbildēt uz eh, Dievu un slavēt Dievu, savu radītāju. Arī cilvēks ir tas, kurš nodrošina šo nu, šeit tā, teikt, saikni ar Dievu un, un ļauj un palīdz visai radībai, ne tikai cilvēkam, arī uh, pareizās attiecībās ieiet ar, ar Dievu un, kā jau dzirdam, slavēt pašu radītāju. Un tas ir būtiski, jo tas dod iespēju iekļautie, iekļauties materiālajā pasaulē kā sevis īstenošanas un brīvības vietā, nevis cietumā vai trimdā. Tātad arī cilvēks līdz ar to eh, redz pasauli nevis kā ieslodzījumu, no kura būtu jālaužas ārā, ir tādas maldu mācības jau sen, sen, sen eh, bijušas, bet kā tiešām vieta, kurā mēs varam īstenot eh, savu brīvību un, un savu cieņu, kad Dieva doto cieņu un, un izdzīvot pilnvērtīgi to, tad, tad atkal apzinoties, kad nav tā, ka Dievs ir radījis pasauli un nu, tagad velns ir pārņēmis pasauli un mums tik jāsapņo par to, kā izlausties no tās, bet kad Dievs ir radījis gan cilvēku, gan visu, kas pasaulē ir, viss tas ir skaists, galu galā to arī, par to lasām arī vecajās, vecājā derībā šajā Uh, radīšanas aprakstos, vai ne? un <clears throat> kā tādu mums arī tas ir jāuzsver turklāt, mums nav cita veida, kā uh, Eh, pilnvērtīgi izdzīvot savu dzīvi, kā tiešām būt pilnvērtīgi klātesošiem ar šajā materiālajā eh, pasaulē. Ķermenisko dzīve nedrīkst noniecināt, bet tieši otrādi cilvēkiem jāciena un jāatzīst par labu sava miesa, ko Dievs ir radījis un paredzējis augšām celšanai pastarā dienā. Nu, lūk, tā ir uh, attīstot šo domu par to, ka cilvēka miesa un dvēseli ir, ir viens veselums, un kā personība tikai abi kopā apvienojot eh, var arī mm, iegūt un atzīt šo <clears throat> cilvēkā dieva radīto cieņu, tad šeit vēlreiz tiek uzsvērts arī tas, ka mēs nedrīkstam nekādā veidā nonicināt arī savu miesu. Nu, dažreiz varbūt tās ir īpaši ejot laikam, kļūstot cilvēkiem vecākiem, protams, kad slimības un likstes un kaites visādas nomāc un, un varbūt tās var iezakties arī uh, Eh, arī eh, kaut kāda drūma doma eh, prātā, un tomēr skaidru un gaiši mēs nedrīkstam noniecināt to, kas mums ir dots. Mums ir jāciena un jāatzīst par labu savam mies, ko Dievs ir radījis un paredzējis augšām celšanai pastarā dienā. Tā kā mm, paturam arī šo domu prātā, un vienlaiks, protams, ir īpaši, ja ir jācienas ar kādām uh, kaitēm, īpaši nopietnām kaitēm, protams, ir arī jārisina šis ehm, jautājums un nu, savā ziņā tāda cīņā ar Dievu jāiet, bet nekādā gadījumā ne panicinot eh, to, ko Dievs mums ir devis, bet izturoties ar vislielāko cieņu un, un godbību. Tomēr Tomēr ir arī šī e, piebilde pēc grāka radītā ievainojuma ķermeniskums cilvēkam liek just miesas sacelšanos un izvietīgas tieksmes sirdī. Arī šo aspektu um, nedrī, nevaram noliegt, vai ne, kad pēc uh, krišanas grēkā uh, miesa saceļas un, un, un sirds arī piedzīvo uh, nesakārtotas tieksmes, varbūt tās tā pārfrāzējot. Un cilvēkam vienmēr jāraugās, lai tās viņu ne, nepavērdzinātu un lai viņš nekļūtu par upuri laicīgās dzīves uztverei. Tālūk. Man liekas, te e, mēs redzam to, cik, e, kā tiek sakārtota arī izpratni par, par cilvēka, e, par cilvēku personību un cieņu. Ne? uzsverot, eh, atkārtošos laikam, bet uzsverot eh, šo viengabalainību, vienotību, tātad miesa un dvēsele, kā vienots veselums, kad eh, arī šī materiālā pasaule ir radīta un tā var iegūt savu patieso um, orientāciju tikai tad, kad uh, mēs kā cilvēki tai ļaujam uh, šajās attiecībās ar Dievu ieiet pakārtojos ar lietas eh, <clears throat> dievam, ja tā varētu pārfrāzēt, vai ne? Un, protams, arī redzot pasauli kā to vietu, kuru Dievs ir iecerējis mums, kā uh, nu, vietu, kur mēs varam pilnvērtu, pilnveidoties, attīstīties, kur mēs varam uh, tiešām plaukt un arī uh, slavēt Dievu ar, ar savā uh, ķermeniskumā un uh, materiālajā e, mūsu būtības izpausmē. Un tas nozīmē arī to, ka nedrīkstam noliegt un panicināt nekādā veidā noliegt arī mūsu e, šo fizisko e, nu, nu, uzbūvu ķermenisko uzbūvu, ko arī Dievs mums ir devis vienlaikus atzīstot, ka šis grēcīgums, kas ir ienācis pasaulē, ir, ir kā inde, kas samaitā un, un kur miesa saceļas un arī mūsu sirds tieksmes var būt uh, nesakārtotas uh, un, un, un tādēļ jāparūpējas um, par to jāraugās, kā um, šai dokumentā tiek teikts, lai mēs neļautos un, un ne, netiktu pavērdzināti uh, vai nekļūtu par upuriem uh, šai laicīgās dzīves uh, uztverei, vai laicīgās dzīves uztverei. Uh, Nu jā, ir daudzi riski un daudzas briesmas, ar kurām ir jāsaskaras, un šeit mēs par tām arī e, tiekam brīdināti, bet manuprāt ir vēlreiz arī e, jāapzinas to, ka e, Dievs ir visu radījis skaistu un viņš tādu arī to redz, un mums ir jāuzņem savu daļu atbildība par uh, savu arī cilvēcību, uh, kādi esam radīti. Ar garīgumu uh, Cilvēks pārsniedz lietu jomu un gremdējas realitātes dziļākajā struktūrā. Tā šeit tiek teikts, vēršoties pie sirds, jeb domājot par savu likteni, cilvēks atklāja, ka ir pārāks par materiālo pasauli. Zem dieva skatiena cilvēks lem par savu dzīvi. Tālūk. Ar savu garīgo um, ar savu garīgo cilvēka šķautni mums ir jāapzinas, kad mēs, pārsnie, mēs sniedzamies pāri tikai šai materiālajai pasaulē, un mums ir dota, nu, varētu pateikt tā vārā, lemt par savu dzīvi. Man šķiet ir skaisti arī pateikt, zem dieva skatieni cilvēks lemj par savu dzīvi. Uh, un, un tās attiecības starp brīvību un, un Dievu un Dievu viszinošo um, un visu varošo uh, klātbūt mūsu dzīvē, bet šeit, jā, Dievs tā kā vēro mūs, um, devis mums brīvību un pašnoteikšanās iespējas un, un mums apzinoties šo saikni ar Dievu, uh, vēl jau vairāk uh, apzinoties ar šo uh, pārākumu, ja? varbūt tāt mūsdienās tas nav tik populāri vairs tā teikt pārākumu par visu citu radību, jo um, bieži uzsvers ir tieši uz, uz, um, uz rūpēm par dabu, uz rūpēm par uh, to, lai viss būtu, um, nu, kā teikt, vis, visam būtu sava cieņa un tā novērtēta, kad kā mēs nevaram, ka mēs esam tikai daļa no šīs eh, dieva radītās dabas un nekādā ziņā nepārāka, tad tomēr man gribas teikt, ka, nu jā, ar šo, kā šeit tiek teikts, ar šo garīgo, eh, garīgo cilvēka aspektu eh, mēs esam vairāk kā tikai tā materiālā pasaule, un, un tas arī no mums prasa vairāk lielāku atbildību arī šajās rūpēs par uh, materiālo pasauli un par to, lai tā tiešām varētu brīvi slavēt savu radītāju, un nu, kā jau iepriekš par to lasījām, jā, bet nu tā tad sakārtotas, sakārtota eh, šī izpratne par cilvēku un, un cilvēku attiecībām ar vispārējo materiālo radīto eh, citiem vārdiem sakot, eh, pasauli. Ejam vēl vienā muzikālā pauzītē, ja ir ko rakstīts, ar ko padalīties, vai uh, Ko nesaproti, tad raksti 266 77 272 vai zvani 679 69 131. mīlēs un zinu viss labi būs. Un pat ja nebūs labi būs, labi būs, viss labi būs. Tu saki nebaidies un atslīst, sirdī ielīst brīvībā tavā klātbūtnē dzīvot ir tik viegli zinu viss labi būs. Un pat ja nebūs labi būs, labi būs. klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un lasām par cilvēka personas dažādiem aspektiem baznīcas sociālās mācības skatījumā un jā, ir tika izcelts tas, kad cilvēks ir garīga un uh, materiāla, fiziska būtne un šī vienība ir Dieva dota un svarīga, kad neviens, nec otrs aspekts netrīkst tikt ignorēts vai kaut kādā veidā maldīgi izprast, saprasts. Jā, tātad eh, cilvēkam ir divas atšķirīgas iezīmes, saka šis dokuments, uh, Viņš ir materiāla būtne, kas ar savu miesu saistīta ar šo pasauli, un garīga būtne, kas atvērta transcendencei un dziļākas patiesības atklāšanai, pateicoties saprātam, ar kura palīdzību cilvēks ir līdzdalīgs dievišķā prāta gaismā. Tālūk, uh, jā, ja vairāk kārtēji teicu, uh, tik ārkārtīgi šķietami vienkārša uh, patiesība, un vienlaikus iespējams uh, um, dzīves um, ehm, nomāktie mums mēdz aizmirsties, kad esam garīgas būtnes vai tiem, kuri varbūt tās ļoti garīgas aizmirsties, kad esam arī um, fiziskas būtnes, uh, kurām ir uh, šī spēja vai atvērtība, kā šeit tiek teikts, uz transcendenci, uz dziļākas patiesības atklāšanu, pateicoties saprātam, ar kuru mēs esam daļa no šī eh, dievišķā prāta gaismas, eh, tā šeit tiek teikts, atsaucoties uz Vatikānu koncilu um, gaudjumits bez dokumentu. No nu, tālūk, jā, mums ir dots šī saprāts, ar ko mēs varam tiešām ne tikai līdzināties Dievam, bet arī atklāt um, patiesības, arī, arī atklāt patiesības pašiem par sevi. Uh, būtiski tiek arī uzsvērts, ka ne spirituālisms, kas noniecina fizisko realitāti, ne materiālisms, kas garu uzskata tikai pa matērijas izpausmi, nespēja uztvert cilvēka būtības kopumu un vienotību. Atkal, eh, manuprāt, ļoti spēcīgi tiek izcelts tas, ka mēs nedrīkstam ieslīgt vienā vai otrā galējībā – Manuprāt, tā ir arī tāda garīga gudrība, ko jau daudzi svētie pirms mums, tāpatās kā Jēzus pirms mums un baznīca kopumā šobrīd lasām un pārdomājam, pārdomājam māca, ka jebkura galējība ir zīme arī um, tāda ka jābūt uzmanīgiem, kaut kas iespējams nav kārtībā. Ja mēs uh, esam pārāk uh, <laughs> garīgi spiritualismam tam nodevušies, kas nonicina fizisko realitāti vai otrādi nu, tik ļoti lielam materiālismam, kas um, izslēdz jebkādu garīgo dimensiju uh, mūsu dzīves reālijās. Jā, tās ir kalējības, no kurām mums būtu uh, kā kristiešiem, kā katoļiem jāizvairas un, un pašiem arī, protams, jāapzinas savās ikdienas gaitās, neļaujot tam iezakties mūsu, <clears throat> mūsu, mūsu vidū, mūsu pašu uztverē un mūsu dzīves veidā, pat varbūt tās tā būtu labāk teikt. Nu jā, bet katrā ziņā viena no tādām būtiskām pazīmēm, personas, jeb aspektiem katoliskā, kristīgā izpratnē ir šī atvērtība uz transcendenci. Cilvēka personē raksturīga atvērtība transcendencei. Cilvē, cilvēks ir atvērts bezgalīgajam un visām radītajām būtnēm. Atvērts bezgalīgajam dievam, jo pateicoties savam prātam un gribai paceļas pāri visam radītajam un sev pašam. Viņš ir neatkarīgs no citām radībām, brīvs visu radīto lietu priekšā un tiecas uz absolūto patiesību un labumu. Viņš ir atvērts arī citiem, citiem cilvēkiem un pasaulē. Viņš iziet no sevis, no savas dzīves egoistiskās paslēptuves, lai stātos dialogā un kopības attiecībās ar citu. Tad šī transcendence tiek eh, ārkārtīgi um, novērtēta mūsu kā, kā tāda um, unikāla, eh, gribas teikt, eh, arī eh, spēja dot transcendenci, apziņa un atvērtība uz bezgalīgo, uz Dievu, uz to, kas sniedz pāri radītājam un arī tā skaitā mums pašiem, bet vienlaiks arī šī transcendence, kā šeit tiek aprakstīts, arī ir tā neatkarība no cit, citām radībām, šī brīvība, kas mums tiek arī uh, dota, šī uh, spēja tiekties pēc patiesā un labā, uh, un šī ir arī atvērtība, šī, šī transcendences izpratne ir tāda kā atvērtība uz pasauli, uz līdz cilvēkiem, kas, uh, nu jā, ļau, dod iespēju, spēju mums pašiem uh, Eh, izrauties no mūsu egoistiskajām eh, važām, no mūsu egois, egoisma, lai veidotu dialogu, lai veidotu kopību, attiecības ar citiem, un, un, un šis aspekts arī eh, tiek izcelts kā viens no tādiem būtiskiem aspektiem mūsu personībā, mūsu personas ehm, tādā cieņā. Un, un liek, es domāju, arī mums aizdomāties, aizdomāties par to, kas tad mēs esam, ka mums ir dota tik liela e, cieņa šajā e, spējā sniegties pāri, e, pāri sev, pāri redzamajai pasaulē, veidot attiecības ar Dievu, bet arī veidot attiecības ar līdzcilvēkiem un, un atteikties no tāda egoistiskā uh, cietumu, kurā dažreiz varbūt tās mēs varam arī nonākt, ja mēs nesaskatām arī šo savu personas tādu nemateriālo dabu realitāti. Tā skaitā. Tā, tālūk. Domāju, ar to mēs šodien noslēgsim. Uh, ir gana daudz par ko pārdomāt, un varbūt tās arī jums ir savas uh, um, savas pārdomas radušās, uh, ieklausoties šajos, šajos tekstos, jā, varbūt tās arī uh, nevieglos. Es tā domāju, ka ne, nebūtu ne tik viegli ir šie, šie teksti, un varbūt tās arī uzreiz mēs tā pie sevi domājam, nu kā, kā tas ietekmē mani, manu dzīvi. Par to varam aizdomāties. Uh, katrā ziņā pilnīgi noteikti varam aizdomāties, kādā veidā šī tāda baznīcas izpratne par cilvēku cieņu, brīvību, personu um, arī ietekmē to, kā mēs uztveram sevi un kā mēs, iespējams, līdz ar to arī veidojam attiecības ar, ar pasauli ap mums un tā skaitā arī ar mm, Dievu. Tālūk, ceru, ka tas liek uzdot kādus jautājumus un, un liek aizdomāties, um, ar varbūt tās palīdz nedaudz uh,